أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم u sebi imaju tu osobinu. Najveći ubica, najveća baraba, najveći bandit ima u sebi tu ljepotu dobra. Samo ako je previše radio zlo, onda se to potisni. Isto kad bi bio, kako navodi Resul Ali Salam, primjer ljudi koji su u loši i dobri, kao vamo oni koji su loši, kao da su negdje u kovačnici, tamo gdje se onaj, ima oni kovačni mijeh, pa, pa zadobiješ onaj ličač. Ili sjedi sa pušačima, ne moraš pušiti, smrdit ćeš. Jer su društvu pušača, a budi gdje se prodaje miris, ako te ne miriš, osjećeš miris. I takav insan, što on je rekao, u čovjeku imaju dva vuka. Vuk dobra je vuk zla, mi smo sinteza svega. Pa kaže, on pita djeda, pa koji je vuk veljača, koji je jači taj? Znaju dobro, ko će pobijediti? Kaže, kojim više položiš? Znači, kojim više hraniš? Sad zavisi šta mi u sebi hranimo. Imamo mi svega u sebi. Sad smo rekli da smo sinteza svega. Ali zavisi šta dajemo prednost. S kim se družimo, šta jedimo. Ovo je uvijek rješenje. Vidi jel hala plata halal i šta jediš teško je uredi naći kad je halal plata, recimo da zarađuvaš 1000 maraka, što smatraš da je sad realno za zaraditi. Zavisi šta kupiš i šta jediš. Kad bi probali 40 dana, 40 dana se krv čisti. Recimo Coca-Cola, od Coca-Cola se čisti 15 dana, a od Radinske, recimo primjer Hefe dana, kaže mi jedan doktor. A ko pojede haram zaloga ili popije alkohola, 40 dana se doba ne prima. Zašto? Zato što se krv čisti 40 dana. Sad bi mogli sebe testirati da četiri dana jedimo samo halal. Halal platu i halal hranu. Pa tek nakon četiri dana bi vidjeli šta bi, kako bi nam mozak radio drugačije. Kako bi nam oči gledali drugačije, uši slušali. Sve bi se u našem životu promijenilo. Ko mora sebe testirati četiri dana i kruha? Prije su govorili, nije njegov kaže maso za Ramazan. Što su to govorili? Znači, nekaj se gledalo za Ramazan, kada ona ima i hrabri sina. Lažu ljudi. A takvi isti i ja ovaj, hoćemo i ja radnik policiji, da ajde da smaraka pustine. I to hoćemo promjenu takve. Znači moramo u sebi pronaći promjenu i kad se ti promijeniš, kaže se u jednom hadisu, kad bi svi ljudi griješili, eto ne, ne valja nikom, a ode sve naša rava, vidiš čitav dunjavog ode, samo ti valjaš, ništa, oni za sebe griješe, ti svoje imaš. Ne dan, ti će biti dobar, oni svi ne valjuju. Obratno. Nek su svi dobri, samo ti ne veraš. Ti imaš svoj tovar. Ništa ti neće to znaš, oni ne Ti ne veraš. I gledano je kakav se ti. Nekaš neke žene, poslije traži nešto od ljudi da budu drugačiji. Pa šta rekao ako on bude dobar, a ti ne veraš? Ti šukavor sa svojim djelima. I neće te Bog pitat kakav ti je čovjek bio, nego kakva si ti bio. Ti kad se razboliš ideš doktor i ne pitate doktor od čega čovjek boli, nego šta tebe boli, ti ide na ultrazvuk. I kad tebi treba vadi zub, ja tebi tu dizat, ne vede kakvi su čeka zubi. Ili uhođi, kad jedno ihođa, pa nek svima hođima zube vadi, i tvoj Ne Neš nimalo lakše biti. Ali ima ono što je tamo kako kaže, ajde, i ono i hođe s nama, znaš, kad tebe pokrade, pa još u koga kad je dobro, nek nisam sam. Ono se tješiš. A je pasovar drugi. To je moj brat Nasankom ovako kaže s jednom hadisu, onaj, pravednost je dobra za svakoga, a najbolja za vođe. Da su oni pravidni. Džometnost ili dareživost je za svakoga dobra, a najbolje kad su bogati džometni, jer on mora dati. Ova sirotnja viće, ja bi dao kad bi imao laže i on ne bi dao čim bi mu. Evo, kogod kaže, ja ti dao kad bi mu, dadi mu hiljad maraka, ali neko, nemoj ti. Pošalji čovjeka, reći, evo te nije onako hiljad maraka. Dođi mu sutra traži pare, pa švi doće ti reći da je dobio pare. Lagaća da nema ništa. I ako bi mu ga otkrio da ga snimiš filmom, kamerom, što lažeš, dobio se sinoć hiljad maraka. Rekao bi, oj, šta meni sve treba, kako će ti dati, me treba još jedna hiljada. A jučer je govorio da bi dao kad bi mu, laže i on. Ovo po zbog nas, kad kaže, ja bi ti pomogao kad bi mogao, pa jesi dobar. Onaj što može pomoći, on šuti. Da li parama ili snagu? Pa je džometnost dobra, ali da daju oni koji imaju. Jedna je tako, jedan bogatar došao ga zaviju, kaže, ja bi nešto na pila klanju po noći. Kaže njom ga zale, šuti, kad živi kući, lezi, spavaj, nek sirotinja klanja, ti pomaži narod, tebi Bog dao pare, pomaži, šta ti ti bi na pile klanju. Samo za nikak treba. Znači, shvatite mene dala, pa moje manje. Ovo gore realno život. Neka i bogati klanja, ali neka je Bog počastio da pomaže ljudima. Allah ti dao pamet, bogatstvo. Znaš rad, ne, ne bi znao ni rad kad bi imao bogatstvo. Pro, propalo bi to. Nije za ga. Ljudi ne znaju da ga je Bog stvorio i programirao zašto ga je programirao. A on hoće uporno tamo politiku, hoće on u biznis, hoće on bogatstvo, nije za njega tu. Allah zna šta kome. Sad kad tebi neko rekao ti 400 ljudi vodi, ti bi po do sabaha pa puku. Jedan je smulo zikrio pa puku do sabaha. Nemoj ni žikrit previše ako napisi to bez takva šta ja govorim, ali jedan je tako zikrio i do sabaha se pita jel, jel bijeli, jel javi, šta je sa njim. Dakle, Allah propisao pet puta dnevno. Znači, ne mere svak izdržat ni tu. Ne mere svak imat ni tri, četiri žene, je, šta mu je? Pa i ti kukač, evo tebi još jedan ako švit. Ne, Čovjek jednog orega, jednog jer prijedor Boža, u penziji. Tri žene ima. Ali on mora imati tri žene. On je projeo, pojeo, znamo školiko hođe, Živa istina. Tri kile meda u satima je sve ko na flita pijelo. Ništa nije bilo. Njemu treba četvrtu ženu da. Aj, aj ti pojedi tri kile meda, pa švi. Govori zašto je ko projektovan, a on sami će jaj na je meni, ma ne nisi ti volan za ne možeš ti to izdržati. Ali insan je proklit, on hoće što bi rekao Akrić. Eto da idemo, spomenu ga ime u njemu, spomenu. Ali pročito sam na njega. Moga možda, kako tako reći, jedan književnik, ali ja bi on je bio ipak onaj kapacitet. Pa što bi on rekao, zašto moja sreća boravi ondje uvijek gdje mene nema. ima. E, ti uvijek bio da nisi ono, da sve drugu. A kad bi to dobio, tražio dalje. Ja znam jednu lahu robinju, ja znam koliko ljudi promijenila, kaže, samo oni koji je interesantan toga navik ne traži dalje. Ne mene, to je takva, samo će dalje, kaže, šta je ovo je? Pa haj! I ovaj, što će mu tri žene? Pa on mora imati, ti viš, da ti ne mereš, pa ni s jednom kako treba. E, kaže, kada ja ću, osam i kaj? 15, 10. Aha. Završio, gledamo, gledamo na sat, onaj. Treba svemu ja, trebao sam biti umjeren. Kaži sa ženom, <laughs> nemoj previše da ti, da ti namrzne. Pa neko, zato kad klanjaš, ču, čuti hadisa, kaže što kraće klanjaš, manje te šeta napada. Manje predsan šeta, jer e, kad ti odvoriš, onda kaj, aj, šta se odvorio, pa svakak mi misli donosi. Ja sam skoro nečega trebao da se sjetim. Ne mene naš naočala, kuću, pa sad ću rekao, sada krena salavate, u sad, sad ću inače, ali ja sam učio čvrsto, sad ću od 12 do podne ću ako salavate učiti. To bez tako, sam tri salavata, isto vremena iz onih kutije govori, evo nas, ovdje su, to je čudo kuda mi kutija priča. Da vidite što je sile sad ugrušuju tu, šetanske, melecke, sam rekne, ne boj salavate učiti, evo na oči. Ja gledam u kutiju kada ona viče, vodi vam. Vičeš na očara ovaj tu. Ja vam govorim čuvata, isto kad sam došao u poštu jedna broji para, ja trebam nešto priznam, šta je rekao, ona popravi ovo. Koja vidiš da para broji, pa nema nikoga. Šta će ja sad pol sata čekat, ona koliko para broji. Mano, ako nema vas stvarno šta priča, da idem koji slava i onako ono da ide prema nju. A lami, ona je skočila, kad dođe priznam, nije mogla zora više smita na zvrati. <laughs> E, evo da ovaj, Sakur je dobar, a najbolje je kad je strpljiv onaj koji je siromašan. Jer onaj što je bogat, on mora manje biti strpljiv, on te mora udariti, opet će ti kriv biti. On mora platiti i potplatiti, svašta, mora ti zatvor strpati. Pravo zdravo, on ima pare, ima ljude. Šta ti kukač ako nisi strpljiv? <laughs> Onda crkniš. Zato je kad je dobro da, je, da sirotina, onaj, nemojte mi da ja govorim protiv sirotinje zbog sirotinskih i njihovih dova bogatima, jer bogati Boga ne mole, njima, njima, njima ide i bez dovi, a ova sirotinja Boga doziva. Oni klanjaju, oni uči, ima sihira u kući, tu se Bog doziva, ne ste razumili, gdje neko Pa zbog njihovih uzdaha bogati imaju. I Allah voli sirotinu, da ne bude... I sirotinja će svoje džentlmene, bogataše usuđene. Hoće reći, vodi vam sa mnom džene. Da ne, ne bude da Allah, Allah voli sirotinu, jer oni, oni Allaha iskreno dozivaju. Isto griješnik Allah voli kad se pokaju. Pitao je Musa a.s. koliko se odazivaš jarbi kad te mi zovemo vjedniskari jednom. A ona griješnica ili barave, kaže njima tripu. Pa kaže što njima tripu? put? Kaže volite kad mene zovu nemaju u što se uzdat, oni zvaj zovu, <laughs> već jarbi pomozi. A vi što radite dobre djela, vi mene zaboravite, mislite da je dovoljno pošto što se kvanja večeras. I ne treba vama dozivanje veliko. Vi imate dosta dobrih djela, vi ste se posigurali kao bogataš ima pa. Ovo je živa iskrena.